finanzado de la productado de filmetoi. Por la plua cresco de Esperanto en la mondo, filmetoi en ciui unu au plurai personoi parolas en flua Esperanto estas ege gravai. El teknika vidpunto fari filmeton estas tre facile. Per ciu compufono eblas fari MALONGAN filmeton. Tio povas ocasi en domo, kie regas suffice da silento, au ec sur strate, kie oni prefere usu microfonon proxime alla buscio, por shirmi la bruon. Do el tecnica vid puncto, producti filmeton costas prescaunenion. Costoi ec estas pro la necessa laboro de homoi. Ec se la autoro faras cion mem, tiam la labor tempo estas costo factoro. Tiu costo factoro tamen ne ludas rolon, se la concerna persono producta sian filmeton dum liber tempo, au se la autoro de la filmeto estas exemple pensiulo, por kiu la entuta occupigio pri esperanto estas plesuro, kiu bele plenigas la vivon. Sed pensiuloi, ja eble ne plei taugas por tiai filmetoi. Por propagandi esperanton, iunai visagioi estas pli allogai, precipe, char ja la cel gruppo de la propagando, ja ancau estas iunai homoi. Cai inter iunai homoi ne estas tre multai spertai cai bonai esperanto parolantoi. Tamen, jen cai jen aperas iunai homoi, kiwi habas lingvan talenton, kai kiwi habas profesian parol capablon, do exemple actoroi. Tiwi homoi vivas de tiu parol capablo. Se oni desiras che tiai homoi produktu filmetoin en esperanto, tiam oni devas pagi tion. Tamen la spektado de filmetoi en la interreto estas plej ofte sen paga. Tie la video portalo e funccias finanze per reclamo. Porque autoro i te i povu profiti de reclam en spesoi, ili besonas tre alta nombron de visitoi en la concerna canalo. Tio por filmetoi en esperanto ancora ne estas atingebla. Sed existas alia eblezzo por finanze subteni autoro in de filmetoi oni povas subteni ilin per monatai pagoi de certai sumoi. Cai tiam, depende de la sumo cion ili tiel ricevas, ili povas produkti filmetoin. Iam celcai iunai autoroi faras tion, helpe de la portalo Patreon. Se vi tie entaipas la search vorton Esperanto, tiam vi ricevos liston de autoroi, kiwi per tiu sistema collectas monon por tiel el finanzi la productadon de siae filmetoi. La plei conata autoro tie estas Evildea el Sidneio en Australio. Li estas lingue tre competenta cae parolas bonege. Li estas actoro, cae do capablas capti la attenton de homoi, cae successas ancao ridigi ilin li jus faris filmeton en quiu li prescribas sian situacion rilate alla productado de filmetoi, cae li tie invitas al subteno helpete pagoi al Patreon. Jen la filmeto. En la listo ce Patreon aperas ancau la iuna usonanino Chelsea Ray Moses, kiu ancau regule productas filmetoin ciui estas vaste spectatai. Si estas tre lerta cae charma, cae tiel povas allogi multain iunain homoin al esperanto. Do sia agado same estas tre subteninda. Tiel iunai homoi povas considerinde antauenigi esperanton.